Svake zore ja ustajem, tebi jednom duh da vratim. Sabah rani da ne prođe. Allah će vjernike postojanom riječi učvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike će u zabludi ostaviti Allah radi što hoće. Da ti se ne inatim, ja Allah, tebe volim. Ko je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori, objavljuje mi se, a ništa mu se ne objavljuje. Ili koji kaže, i ja ću reći isto onako kao što Allah objavljuje a da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima. Spasite se ako možete. Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima njegovim oholo ponašali. Ja Rahman Znate, mislim, svakog trena pomoći se tvojoj nadam.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 Pa je rekao Osman radijallahu ta'ala anhu, Inni sami'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yakul, al qabru awwala manazil ahira. Čuo sam Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, kabur je prva ahiretska stanica, fa in neđa minhu fa ma ba'dahu ajsaru min. Pa ako bude spašen u njoj, ako bude spašen u kaburu, ono što dolazi poslije toga je lakše od njega. Wa in lam yanju min fama ba'da ashad min. Ako ne bude bio spašen u kaburu iza toga dolazi nešto još teže. I rekao je čuo sam Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam nisam vidio strašniji prizor od kaburskog prizora. Ovako su ashabi Allahu poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam posjećali se na smrt, posjećali se na kabur i ono što će susresti u njemu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كاجي الله بصني صلى الله عليه وسلم kada vjernik bude spušten u kabur doći će mu meleki koji će ga posaditi da sjedne u njemu. Zatim ako bude posvjedočio La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah To je ono što je uzvišeni Allah Đelešenu obećao vjernicima. Allah će učvrstiti one koji vjeruju sa čvrstim riječima i na dunjaluku i na ahiretu. Pitanje dvojice meleka, munkera i nakira, draga braćo, jeste vjerovanje ehli sunnata wal jamaa jeste vjerovanje koje mora vjerovati svaki vjernik i svaka vjernica zato što nas obavijestio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadithima koji su došli od njega tako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bilež imam i Bukharija kada je vidio džennet i džahennem dok je klanjao namaz prilikom pomračenja sunca između ostalog rekao je وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال إيمان يا أبي أبلينو كاجي الله بصنك محمد صلى الله عليه وسلم دا تبيتي بيتاني دا تبيتي إسكوشاواني وواشين كبرو ما إستو إلي سلشنو كاو إسكوشيني دجالو زاتو draga braćo i sestre, čovjek treba da se pripremi za ovo iskušenje, za ovaj susret, dvojice meleka Munkera i Nekira. I kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Inna hadihil umme tubtela fi kuburiha Ovaj ummet, moj ummet dojica će biti iskušavan u svojim kaburojima. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam A što se tiče iskušenja kaburskog za mene ćete biti pitani i sa mnom ćete biti iskušani u kaburu zbog veličine iskušenja koje čovjek prođe u kaburu znao bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako kaže Osman ibn Affan radi Allahu ta'ala anhu nakon što bi završio sa pokopavanjem i zagrtanjem mejita u njegov kabur stati Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pokraj kabura i reći istagfiru li ahikum was'alu lahu tathbit fa innahu l'ana yus'al molite oprosta za svoga brata i molite od Allaha Đelešenu da ga učvrsti, jer doista on sada biva pitan u kaburu. Ovako, draga braćo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio sunnetu, šta treba da radimo nakon što završimo sa pokopavanjem umrloga. Nije učio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kur'an nad kaburom, niti su to radili ashabi, nego je ustao Allahu poslanik rekao, tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost za vašeg brata i molite od Allaha da ga učvrsti u ovom momentu jer doista on sada biva pitan. Sada biva pitan, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Došao je hadith Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu koji govori o ovom iskušenju kako na koji način ono biva. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ pa juđli sani. I onda, draga braćo i sestre, kada bude spušten u kabur čovjek, povrati mu Allah želešenu njegovu dušu u tijelo i dođu mu dvojica meleka i stave ga u sljedeći položaj. Fe je kulani leh, mar rabbuk. I onda mu kažu, ko je tvoj gospodar? Fe je kulu rabbi Allah. Pa će odgovoriti, moj gospodar je Allah. Ovako će odgovoriti vjernik koji je vjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je bio zadovoljan da mu gospodar bude Allah, da mu vjera bude Islam i da mu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bude poslanik. Fa yaqulani lah ma dinuk? Pa će mu reći: A koja je tvoja vjera? Fa yaqul dini al Pa će odgovoriti: Moja vjera je Islam. Fa yaqulani lah ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Kako se zove ovaj čovjek što je bio poslan vama fa yaqul huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam onda će odgovoriti to je Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam a da vidimo draga braćo i sestre kako će dočekati nevjernici u Allaha dželle šanu munkira i nakira u kaburu da vidimo gdje su oni koji su sebe smatrali božanstvima ovdje na dunjaluku gdje su oni koji su prolazeći kraj vjernika i smijavali se sa njima, gdje su oni koji su se smijavali hijabima i mahramama u ovom momentu? Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam za nevjernike. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. I njima će Allah subhanahu wa ta'ala povratiti dušu u njihovo tijelo. Wa ya'tihi malakani fayujlisani. I onda će mu doći dva meleka. Doći mu munker i nakir. I posadit će ga da sjedne u kaburu. Fayaqulani leh man rabbuk. I onda će ga upitati ko je tvoj gospodar? Fekul, ha, ha, la, adri. Leći će, a, a, ne znam. I pitaće ga za vjeru. Isto će tako odgovoriti. Pitaće ga za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako će odgovoriti. Ovako, draga braćo, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je opisao stanje ovog iskušenja koje podrazumijeva dolazak dvojicu meleka Munkera i Nekira prve noći ili prvoga dana u momentu kada bude spušten čovjek u kabur kada će doći pitati ga za gospodara za vjeru i za poslanika neophodno je draga braću i sestre da napomenemo da ovo iskušenje ovo pitanje dvojici meleka Munkera i Nekira desit će se i vjernicima i nevjernicima desit će se vjernicima i munaficima i nevjernicima u Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je ono što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam napravio razliku od iskušenja, pitanja ove dvojice meleka koji će doći u strašnom obliku, u strašnom liku kako je opisao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bit će crnog izgleda i moramo napraviti razliku između toga i onoga što će se desiti nakon toga, a što se zove kazna ili nagrada u kaburu. Sada se postavlja pitanje ima li neko da će biti spašen i sačuvan od dolaska ove dvojice meleka. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je bio upitan od strane ashaba zbog čega će biti vjernici iskušavani u kaburu osim šehida pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kefa bi barikati sujufi ala raisi fitne dovoljno mu je bilo sjevanje sablji iznad njegove glave iskušenja. Ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam obećao da šehid koji je poginuo uzdižući Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i Allahu riječ bit će sačuvan od ovog iskušenja u kaburu. Također obavijestio nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da oni koji su čuvali granice i bdjeli na linijama čuvajući vjernike i vjernice, čuvajući sveta mjesta muslimana, mezđide i ostale svetinje, da ako bude preselio čuvajući muslimane, bit će sačuvan također od ovog iskušenja. Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam također da od onih vrsta koji će biti sačuvani ovog iskušenja u kaburu jesu oni koji budu preselili na dan petka ili u noći njegovoj kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ma min muslimin yamutu yawm al-jum'ah aw laylat al-jum'ah illa waqahu Allahu al-fitna kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema ni jednog muslimana koji će umrijeti na dan petka ili u noći njegovoj a da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće sačuvati od kaburskog iskušenja kaburskog pitanja ove dvojice meleka a onda draga braćo i sestre nakon ovog iskušenja dolazi sljedeće. Dolazi kaburska kazna ili nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je ono što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisao u mnogo haditha svojih. Između ostalog rekao je u hadithu koga smo malo prije spomenuli od Vera ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu koji kaže te rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon pitanja ovoj dvojice meleka فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي ففرشوه من الجنة pa će pozvati neko sa nebesa kažu islamski učenjaci da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pozvati sa nebesa istinu je rekao moj rob koji bude posvjedočio njega za gospodara i bude odgovorio na ova pitanja istinu je rekao moj rob zato mu prostrite prostirku od dženneta i otvorite mu vrata kroz koja će gledati u džennet i kaže Allahu poslanik فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا i onda će mu dolaziti kroz njih mirisi iz dženneta وَيُفَسَّحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِ i onda će mu se proširiti kabur onoliko dokle dopire njegov pogled i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ hasenu thijab, tibu rih. I doće mu čovjek lijepog lica i lijepe odjeće i prijatnog mirisa. I reći će Abšir bil levi je surruke, hada jaumuke levi kunte tuad. Raduj se. Raduj se, ovo je tvoj dan koji ti je obećan. Pa će čovjek upitati, ko si ti? Tvoje lice izgleda kao lice onoga koji dolazi sa dobrim pa će reći ovaj čovjek ana amaluke salih ja sam tvoje dobro djelo koji si radio na dunjaluku fa yaqul ya rab aqim as-sa'a hatta arji'a ila ahli wa mali i on da će zamoliti Allaha dželle šanu gospodaru požuri da što prije dođe sudnji dan i da se susretnem sa svojom porodicom i sa svojim imetkom. A da vidimo, draga braćo i sestre, da vidimo kakvo je stanje nevjernika u Allaha subhanu wa ta'ala kada ne bude znao odgovoriti na postavljena pitanja od strane meleka munkera i nekira dozvaće neko sa nebesa i reće laže prostirite mu prostirku od vatre i otvorite ataka vatri fejetihi min harriha wa sumumiha i onda će mu dolaziti iz džahannama žestina njegova وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ i onda će pritisnit ga njegov kabur hatta tahtalif Allahu do te mere da će mu se kosti pomiješati do te mere draga braćo i sestre da će mu se kosti pomiješati one što su bile na desnoj strani preći će na lijevu a one što su na lijevoj preći na desnu i doći će mu čovjek ružnog lica loše i neugledne odjeće i skroz neprijatnog mirisa i reče teško tebi ovo je dan koji ti je obećan pa će ga upitati ako si ti tvoje lice upućuje da dolaziš sa zlim pa će reći ene amenuke l'habid ja sam tvoje loše djelo i onda će zamoliti nevjernik gospodaru nemoj da dođe sudnji dan ovako nas je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam uvavijestio da postoji kazna u kaburu ali isto tako da postoji i nagrada njegova. Samo neka ne kaže čovjek i ne upotrijebi svoj razum pa da kaže kako to da će meleki uspraviti čovjeka u tako uskom kaburu, a iza njega daske i zemlja. Kako to da će mu dolaziti vatra, a mi ne vidimo, niti to osjećamo. Treba, draga braćo i sestri, da znamo da su ovo vijesti koji nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam gdje postoje zakonitosti koji su sasvim drugačije od zakonitosti koji vladaju ovdje na zemlji do te mjere draga braćo i sestre da kažu islamski učenjaci među njima komentator Tahavini Akide Ibn Abil Iz al Hanefi neophodno je znati da vatra koja dostiže u kabur i kojom uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava nijekom slučaju nije ista kao dunjalučka vatra, niti od te prirode i od te materije, što znači da se može desiti, kako kaže on, da uopće ona nema nikakve dunjalučke osobine, kao što je to jasno iz haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, kako da se može desiti da bude kabur do kabura u jednome da bude onaj koji se prži u vatri i koji pati, a kabur sljedeći do njega, da stanuje čovjek u njemu koji uživa u blagodatima od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što navodi primjer islamski učenjaci dvojicu ljudi koji spavaju jedan do drugoga na krevetu, jedan spava lijepim snom, sanja najljepše snove, I ukoliko bi ga probudio, bit će mu krivo što si ga probudio iz sna. A drugi sanja najružnije snove, bježi čitavu noć od nekoga koga želi ubiti ili zaklati ili neko zlo mu učiniti i kada ga probudiš onako svog znojnog zahvalit će ti što si ga probudio a razlika između njih jeste samo metar na mjestu gdje spavaju. Tako, draga braćo, mi vidimo da postoji odnos duše i tijela na pet načina. Na Dunjaluku još vidimo da duša je povezana sa tijelom na nekoliko načina. I svaki od tih načina je drugačiji od onoga drugoga. Zar ne vidimo dijete koje utrobi majke, kada ono živi, vidimo da je živo i osjećamo to, ali duša u njegovom tijelu ima drugačiji odnos nego odnos duše i tijela kada se dijete rodi. Zatim ovdje isto tako na Dunjaluku, zar nije različit odnos duše i tijela u momentu dok čovjek spava i kada je on budan? Gdje čovjek u snu spaja određene zakonitosti koji su vezani za smrt i spaja određene zakonitosti koji su vezane za život. Tako isto odnos duše sa tijelom u kaburu je opet potpuno drugačiji od njene povezanosti na dunjaluku sa tijelom. Kao što će biti opet peti način povezanosti duše sa tijelom na ahiretu kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala proživi čovjeka i tada će biti najčvršći odnos duše i tijela. Odnos na dunjaluku, kažu islamski učenjaci, duše i tijela jeste da duša slijedi tijelo – što znači osnova bola i naslađivanja pada na tijelo, a duša samo slijedi. Jesi li se ikada smrznuo toliko da ti je zima ušla pod kosti? Da si osjetio ju u duši? Je li te ikada uštinuo toliko da si osjetio bol kao da te uštinuo za dušu? Međutim, osnova bola je pala na tijelo, a duša je slijedila. U kaburu, kažu islamski učenjaci, je obrnuta proporcija. Da osnova bola i užitka pada na dušu, a tijelo slijedi. Što znači, to je ono što su nekada ljudi nailazili i pričali i lično sam čitao u knjizi pokajnika oni ljudi iz prvih stoljeća Islama koji su krali iz kaburova čefine i prodavali da bi preživili znalo se desiti da su otkopali kabur i opekli bi se od tijelo dotične osobe da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga što znači da je osnova bola padala na dušu a da je tijelo nekada znalo slijediti taj bol dok na sudnjem danu draga braćo i sestre podjednako će patiti i duša i tijelo i to je najpotpuniji odnos između duše i tijela tako će stanovnici dženneta doživiti potpuno uživanje i duhovno i tjelesno dok će da nas Allah sačuva od njih stanovnici džahennama doživjeti potpunu kaznu koja će biti izražena i odražena i na njihovo tijelo i na njihovu dušu. prenosi imam i Buharija i Muslim hadith od Ebu Ejuba Lansarija radijallahu ta'ala anhu koji kaže Izašao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam a sunce je već krenulo ka zapadu i onda čuo je glas pa je rekao Al jehudu tu'adzebu fi kuburiha doista židovi bivaju sada kažnjavani u svojim kaburovima. Također bilježi imam i Buharija i Muslim od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma koji kaže prošao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pokraj dva kabura i onda je rekao doista njih dvojica u kaburu bivaju iskušavani odnosno kažnjavani sada a ono zbog čega bivaju kažnjavani nije veliko doista je ono veliko Što se tiče jednoga od njih, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on se nije čistio od male nužde nakon što bi je obavio, a u drugoj predaji nije se zastirao i zaklanjao se od pogleda ljudi u momentu dok bi obavljao nuždu. A što se tiče drugog, on je hodao među ljudima i širio mržnju i neprijateljstvo. To je ono što se zove nemime, a to je da čovjek ili žena dođu kod drugog čovjeka ili žene i slažu na njegovog prijatelja ili komšiju da je rekao to i to loše o njemu da bi ih zavadio međusobno. Ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da ova dvojica zbog ove dvije stvari koji na izgled izgledaju sitne, ali su one krupne kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pogledajte drage braćo, biva uzrokom ponekada da uzvišeni Allah kazni čovjeka u kaburu zbog njih prije nego na sudnjem danu. Zbog žestine i veličine kaburske kazne, draga braćo i sestre, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naredio i preporučio da čovjek utiče se Allahu subhanahu wa ta'ala od kaburske kazne do te mjere da je preporučio da se čovjek utiče od četiri stvari na svakom namazu na zadnjem sjedenju od njega nakon što bi proučio tehijatu, salavate i dovu Allahuma rabbena anatina fid dunja hasana, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tražio utočište, tražio zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala zbog četiri stvari, jedna od njih jeste tražio je zaštitu od kazne u kaburu. A ta dova glasi Allahumma inni a'udhu bike min azabi jahannam wa min azabi al-qabr ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة المسيح الدجال الله بصاني صلى الله عليه وسلم سوتيسا وشتري ستواري وتيسا وسيوت كازني جهنمسكي وتيسا وسيوت كازني كابرسكي ذاتي od iskušenja života i smrti i od iskušenja deđalove. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti je sačuvao ljude i džinne od toga da ne čuju ono što se dešava u kaburu. Zaštitio je njov sluh da ne mogu čuti kaznu koja se dešava i koja biva u kaburu sa nevjernicima u Allaha subhanahu wa ta'ala. Mudrost toga kažu islamski učenjaci jeste to da kada bi uzvišeni Allah dao da čovjek može čuti ono što se dešava od kazne i patnje u kaburu, draga braćo, onda to ne bi bila vjera. Onda bi svi povjerovali ljudi u to. A vjera se mora vjerovati. Zato najprisnije osobine vjernika u Allaha Đelešenu jeste da oni vjeruju u sve ono što je gajb, što je došlo od nevidljivog preko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A s druge strane kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjavajući mudrost objašnjavajući mudrost toga da ljudi ne mogu čuti niti džinni šta se dešava u kaburu kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da se ne bojim da svi ne poumirete zamolio bi Allaha pa da čujete kaznu u kaburu onu koju ja čujem i kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da glas koji čovjek, nevjernik, ispusti prilikom udarca malja, ogromnog malja kojim bude udaren od strane meleka, ispusti toliki krik da čuje sva živa i neživa priroda oko kabura, osim džina i ljudi. Prošao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na magarcu i od put naglo se trgnuo magarac i preplašio I onda vidjeli su ashabi, draga braće i sestre, da su to bili kaburovi mušlika. Sada se postavlja pitanje, draga braće i sestre, a koji su to uzroci zbog kojih čovjek može biti kažnjen u kaburu? Zbog kojih dijela Allah subhanahu wa ta'ala može kazniti čovjeka u kaburu i dati mu ovu kaznu? Treba da znamo, draga braće i sestre, da svaki grijeh općenito na kojem čovjek umre, a ne bude se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala prije smrti, može biti zbog njega izložen kaburskoj kazni, ako mu Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti. Međutim, ako se pokaje od njega prije smrti, onda onaj ko se pokaje kao da nema grijeha uopće. A što se tiče pojedinačnih dijela, nema sumnje, draga braćo, da na prvom mjestu, zbog čega uzvišni Allah dželle šenu, može da kazni čovjeka jeste širk Allahu dželle šenu, i nevjerstvo u njega. Čak zbog ovoga mi uopće ne sumnjamo kao što se to jasno vidi iz kuranskih ajeta i hadisa Allahu poslanika sallallahu ve sellem da će oni imati u kaburu veliku, veliku kaznu. takođe licemirstvo u čovjekovom srcu licemerstvo koje je zasnovano na potpunom negiranju Allaha Đalešenu u svome srcu, ali se čovjek pretvara u dijelima da je on vjernik.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 Pa kaže uzvišeni Allah, ti ih ne znaš Muhammede. Mi ih znamo. Mi ćemo ih kazniti puta. Kažu islamski učenjaci, komentatori ovog kuranskog ajeta, mi ćemo ih kazniti dva puta, jedan put u kaburu, a drugi put u vatri na sudnjem danu. Također mi smo naveli hadith od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam prošao pokrenuo dva kabura. Iz ovog haditha jasno se može vidjeti da nečišćenje od male nužde, od mokraće, odnosno nezastiranje od ljudi i pogleda ljudi, zatim hodanje među ljudima sijanje, mržnje i neprijateljstva siljem da se oni zavade, jesu jasna djela zbog kojih uzvišni Allah subhanu wa ta'ala može kazniti čovjeka u kaburu. Također rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga bileži imam i Bukhari i muslim Inna al-mayyita yu'adhabu bi ba'di bukai ehlihi alaih. Doista mejit u kaburu biva kažnjavan zbog nekog plaća od njegove porodice za njim. Pazite, draga braćo i sestre, doista mejit u kaburu biva kažnjavan zbog nekog plaća njegove porodice za njim. Kažu islamski učenjaci, imate dvije vrste plaća. Prva od njih jeste plać koji je dozvoljen da čovjek plaći za svojim babom ili za svojom majkom ili za djetom. I to je ono što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učinio kada je na njegovom krilu preselio njegov sin Ibrahim alaihi salam. To je ono što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam učinio kada je umro Othman ibn Mat'un radijallahu ta'ala anhu. To je ono što je uradio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kada je preselio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tako da plać suze, da poteknu iz očiju čovjeka jesu dokaz milosti u njegovom srcu. A rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam man la jerham, la jurham. Onaj ko se ne bude smilovao nekome, neće mu se biti smilovano. Međutim, draga braćo, ono što je zabranjeno u ovom hadithu jeste druga vrsta plaća. Plać koji, draga braćo, biva sa dizanjem glasa prilikom plaća do te mjere da čovjek udara sebe po licu ili čupa kosu pogotovo kada je ova stvar u pitanju kada je u pitanju žene ova stvar se dešava kod njih da udaraju sebe po licu ili da čupaju kosu ili da čupaju odjeću sa sebe. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam oštro zaprijetio ove radnje do te mjeri da je rekao leji se minna men šakal džujub ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية nije od nas onaj ko sebe udara po licu za umrlim ili kida odjeću oko vrata sa sebe ili priziva džahilijetskim neznaničkim riječima i dovama kao da viće o ti i taj i taj da nariče za njim kao što je to poznata praksa kod kršćana i židova zato draga braćo i sestre ako želimo hajr, dobro svome umrlom babi ili majci moramo se strpiti a pogotovo prilikom onog prvog udarca u prvom naletu kada do nas dođe i dopre vijest o smrti naših najbližih. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, in nema sabru fi sadmetil ula, doista se sabur ogleda prilikom prvog udarca. Mi smo vidjeli one kategorije ljudi koji će biti zaštićene od pitanja Meleka Munkera i Nekira. A sada ćemo vidjeti kategorije vrste ljudi koji će biti zaštićeni i kaburske kazne jer to je ono što sam želio da vam napomenem, a to je da moramo napraviti razliku između fitne koja će se desiti u kaburu, koja se ogleda u dolazku Meleka Munkera i Nekira i njovi pitanja i odgovora umrloga ili neodgovora, a onda ono sve što se dešava kasnije zove se kaburska kazna ili nagrada shodno da li je bio vjernik ili nevjernik. E sada, draga braći i sestre, mi govorimo o onim ljudima koji će biti sačuvani kaburske kazne nakon pitanja meleka munkera i nekira. Jedan od njih jeste i onaj, kako kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam, men jaktuluhu batnuhu fela ju'adzeb fi qabrihi, koga ubije njegov stomak, ko bude preselio od stomačne neke bolesti, neće biti kažnjen u kaburu. Također rekao je Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam u hadithu koga spominje Merdevejh za koga kaže šeha Albani da je sahih, suratu Tebarake je manija min azab il qabr. Da je sura Tebarake, ona sura koja štiti čovjeka od kaburske kazne. Što znači, draga braću i sestre, čovjek treba da što češće uči suru Tebarake, kako bi na takav način zaslužio ovu zaštitu koju je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam obećao onome koji bude učio od kaburske kazne. I naravno, i ovu počast draga braćo i sestre, zaslužili su šehidi kao najodabranija kategorija ljudi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, li šehidi inda Allahi sittu hisalin. Šehid ima kod Allaha subhanahu wa ta'ala šest odlika i počasti. Jagfiru lehu fi evveli dufatin min demi. Allah će mu oprostiti prilikom prve kapi krvi koja poteče prilikom smrti njegove. Wa yara maq'adahu min al-janna. I vidjet će svoje mjesto u džennetu u momentu dok bude mu duša izlazila iz tijela. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ I bit će zaštićen od ove kaburske kazne. وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الْأَكْبَرِ I bit će zaštićen i siguran od najvećeg straha, straha sunnjega dana. وَيُحَلَّا حُلْيَةَ الْإِيمَانِ I bit će obučen na sudnjem danu odjećom od imana. وَيُزَوَّجُ min al hur al ayn i biće oženjen od strani Allaha subhanahu wa ta'ala sa hurijama wa yushaffa'u fi 70 insanan fi aqaribihi i biće šefa'ađija zagovornik 70 članova od svoje rodbine Prođe Zat-ı sene inatim Allah Allah Zat-ı sene inatim Ya Allah Ya Allah gospodaru, pa oprosti grijehe moje. Griješio sam, ali ti si milostiv za robe svoje. Allah, Allah, milostiv milostiv na robe svoje, ja Rahman, ja Rahman, na te mislim svakog trena, pomoći se tvojoj nadam i nikada neću htjeti zaboravu da te dam. Allah, Allah, zaboravu da te dam, ja gafar. Gaffar O Allahu tisiyedan O Allahu Rabbemu Tvoj. Ja الله دار جمع جنة يا الله يا ibadet tvoj. Allah, Allah, da uđem u džennet tvoj. Ja